da im je bilo draže umrijeti nego da izgube vjeru. U osnovi, kaže Ulema, osnova je princip da vjernik više voli život nego smrt. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u više navrata rekao nemojte priželjkivati da umrete zbog bolesti ili nevolje koja vas je zadesila znači to je dunjalučka nevolja, dunjalučka neki bol, dunjalučka bolest, poslanik sa osvrame je zabranio da čovjek priželjkuje tada smrt, pa je onda u muslimom sahihu dozvolio, kaže, ako baš morate, znači nema drugi čovjek, što bi rekao, dotjerala cara do odovara. Onda treba da prouči i kaže, gospodaru moj, poživi me dok je život bolji za mene, a usmrti me kad smrt bude bolja za mene. Zato što je svaki dan života, svaki, svaka sedmica života, svaki mjesec, svaka godina za vjernika povećanje dobra i povećanje hajra. Bliži ima Mahmed u svom usnedu. Da, je, da su bila dvojica prijatelja, nerazdvojni. Jedan je poginuo u bitci kao šehid, a drugi je nakon njega ostao još nekoliko godina živjeti. Kada je preselio i taj drugi prijatelj, čovjek ih je usnio, jedan od ashaba, i vidio je da je onaj što je umro poslije na većem stepenu od onoga koji je poginuo kao šehid, iako je ovaj umro na postelji. Pa je otišao poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i kaže Allahu poslaniče, sanju sam takav i takav san, pa mi nije jasno, zna se stepen šehida, je li tako ili nije? Kaže njemu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, a zar on nije iza njega toliko i toliko namaza klanjuju? toliko i toliko Ramazana postio. Znači, sa svakim danom, svakim sabahom, svakim podne namazom, svakim džuzom Kur'ana, novim dnevnim koji čovjek prouči, povećava se čovjek udaređa. Allah Đelešanu kaže u suri Yasin, Inna nahnu nuhil mauta wa nektubu ma kaddemu wa atharu. Mi ćemo proživjeti umrle, kaže Allah Đelešanu. I mi zapisujemo sve što oni urade za života i zapisujemo njihove tragove. Kaže Ibn Kesir u komentaru ovog, ovog dijela ajta i zapisujemo njihove tragove šta to znači. Kaže, postoje dva mišljenja kod učenja Katefsira. Prvo mišljenje je da ono što su oni prije sebe poslali, to je što su uradili za života. A ono što su njihovi tragovi, to su, to, je, to su dijela koja su ostala iza njih, a koriste živi. Kao što stoji u hadisu da je poslanik sve se nam rekao, kada čovjek umre, prestaju njegova dijela osim u tri slučaje. Pa je spomenuo trajnu sadaku, pa dobro dijete koje uči i znanje, uči dovu i znanje koje čovjek ostavi za sebe, pa ljudima to koristi. Znači, na to se misli po jednom mišljenju. A po drugom mišljenju, kaže Ibn Kesir, da to znači da Allah Đelešanohu piše tragove čovjeka stope od kuće do džamije kad ide na namaze. I svaka stopa jedna deređa. Kaže jedan od tabina, kaže vallahi da Allah Đelešanohu išta pustio i da nije zapisao, bilo bi to tragovi tvojih stopala koje zaveje vjetar u pijesku kad prođeš. Ti staneš, vjetar puhne, pjesak se vrati kako je bio. Ali Allah je zapisao da je tu bila tva stopa koja je krenula u džamiju. Zatim je naveo desetak hadisa koji potvrđuju to i govore o tome, a onda na kraju kaže oba mišljenja su ispravna i oba mišljenja podrazumijevaju jedno drugo i ne razjedinjuju se. Znači, u principu vjernik više voli život i život je za njega dobro i, i kako poslanik sa srednjem kaže najbolje je za čovjeka da molila da dug život u pokornosti. Znači dug život u pokornosti. Međutim, ako se dogodi da čovjek mora strahovati za svoju vjeru, ili mora čovjek, takve su smutne, takve, takve, takve se stvari događaju, kao što recimo u vrijeme deđala će biti da čovjek neće moći živjeti kao vjernik među tolikim nevjernicima, onda kažu da je dozvoljeno priželjkivati smrt i na to se odnose, odnose predaje od Omera radijallahu anhu u kome stoji da je predzadnji hač koji je obavio kada je vidio koliko ljudi dolazi na hađ, onda je proučio dovu na povratku s hađa i rekao, gospodaru moj, ja sam sve slabiji i slabiji, a moje stado se povećava, znači vjernici koji ulaze u islam. Pa me uzmi sebi, a da ne padnem u smutnju, da oslabim i ne mogu odraditi emanet. I nije bilo zadugo, preselio je u Medini radi Allahovenu. Allah Đelešanu je primio njegovu dobu. Također imam Buhari radijallahu anhu i rahimahullah imao je pred kraj života jednu smutnju gdje je bio protiran iz svog mjesta boravka sa vladarom. Nije htio da uči vladarevu djecu posebno, nego je rekao ako hoće da učenik dođe u nadresi, nek sjednu gdje ima mjesta. Pa je sve to uzrokovalo da su njemu ovaj, napravili tu nekakvu, ajde da kažemo, spletku neku, gdje on protjeran iz svog mjesta boravka i onda je on proučio dovu pred kraj života, gospodaru moj, ovaj dunjaluk mi postaje sve više i više tjesan pa me ti uzmiš sebi i nakon nekoliko dana je preselio. Rahimallah. Na to se odnosi i dova Jusuf, a.s., koji je Allah Đelešanu spomenuo u suri Jusuf, na kraju cijelog kazivanja Jusuf, a.s., je proučio dovu Rabbi kad atejteni minal mulki wa allamteni min ta'wili la hadith fatira samavati wal ard anta valiji fi dunja wal ahira tawaffani muslimen wa alhikni bis salihin gospodaru ti si mi dao brojne blagodati podučio si me tumačenju snova stvoritelju nebesa i zemlje i tako dalje navodi na kraju kaže usmrti me kao muslimana i pridruži me dobrim i čestitim tvojim robovima. Kaže ulema u tefsiru ajeta, kao da je Jusuf, a.s. nakon svega onoga a, što je proživio, već se malo zasjetio, umorio ovog, ovog dunjaličkog života i poželio je susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. U slučajevima, kada čovjek znači osjeća taj problem i tu smutnju, tada u tom slučaju može zamoliti Allah Đelešanu da ga usmrti i da preseli sa ovoga svijeta. Na to se odnosi i hadis koji je zabilježen u muslimovom sahihu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da će doći vrijeme kada će čovjek proći pored kabura svoga prijatelja, pa će leći na kabur i, i, i govoriti da sam Bog do ja mjesto tebe tu. A ni, ni, ne zbog želje da se sretne sa Allahom, nego zbog smutni u vjeri, kaže poslanik sa Kaže jedan od učenjaka, svaki dan koji vjernik proživi, to je za njega plin. Jer on gleda kad se probudi, šta od hajra može uraditi. Pa počne dan s bismilom, pa ako zna još dovu, pa ako zna još ajete zadnje sure Ali Imran, pa prouči to, pa se abdesti, pa klanja, ako je farz, farz, ako ne, onda na filu dva rekata, pa tako nastavi dalje i razmišlja šta bi mogo od hajra urati, ima li ko bolestan, ima li ko potreban, ima li negdje neki drst. Sve su to stvari koje mi, čiju mi vrijednost nekada možda ne shvatamo, ali to su tolike stvari, toliko velike stvari da će jednog dana zaista nam biti drago da to vidimo na vagi svojih dijela, jer kako pogotovo u kaboru kad čovjek bude sam i usamljen, kako poslanik sa sve nam kaže, da će čovjek u vjerniku doći čovjek lijepog lica i lijepog mirisa. Pa će reći, ko si ti, Allah ti se smilovo. Pa će on reći, ja sam tvoje dobro djelo i pravit ti društvo do kijaminskog dana. Tako da će biti čovjeku jako drago da nađe svaki taj hajr. Naročito ako je čovjek mlad. Poslanik sallallahu alaihi ve sellama je rekao u hadisu koji su zabilježile gotovo sve hadiske zbirke, u kome stoji da je rekao da će sedam grupa ljudi Allah staviti u svoju hladovinu arša, u hladovinu svoga arša, kada drugog hlada neće biti. Pa je između ostalog spomenuo mladića koji stasa u pokornosti uzvišenom Allahu Đališanu. Vašabu neša efitatilna. Ja imam čovjeka jednog u svom selu, njemu je sad 78 godina. Niko ne pamti da je taj čovjek ikada propustio namaz ili da se uspio ezan proučiti, a da on već nije u džami. 78 godina sinuć ja bio s njim. I tako pričam neko, da znaš ako falim se s tobom, gdje god dođem. Ma kažem, pusti to. A čovjek je bio u onom starom sistemu nikada on nije htio, on prvo klanja, pa navozi radi u šumi. Osmero djece odhranio. A osmo djete rodilo mu se retardirano, apsolutno ne zna za sebe ništa, još uvijek je živo. Nikad tog čovjeka ne možeš čut da nešto on žali se, da nešto on ne. Nikada Eza nije proučen da on u džami već nije. 78 godina. A drugi jedan isto tako iz drugog sela dole, sad mu je čak e, prošle sedmice i muftija, <clears throat> muftija uručio plakatu i nagradu, je to tako. Čovjek je otprilike istih godina. Bio je fakultetski obrazovan, imao je višu školu u onom sistemu. I nudili su mu direktorsko mjesto u banci. Samo da potpiše da će ući partiju. On je to odbio, I onda su mu zaprijetili da će biti na nekom bezveznom radnom mjestu i da će mu plata pet puta biti umanjena. On je rekao, umanjite koliko hoćete, samo me nemojte odvajati od džamije i od Boga. Čovjek je i dan danas vitalan, i dan danas ide u džamiju, i Ders je držao glavni imam, držao muftija, ali svi prisutni kažu da riječi koje on uputio, on drži Ders, <laughs> nema ko njega priče da je ostavio više traga na sve njih nego cijela ona priča što je bila. Čovjek je bez plati 40 godina bio sekretar u Međlesu. Bez dinara da mu daju. Jer je bio ekonomista i računovaće. U ono vrijeme žrtvovo direktorsko mjesto i pet puta veću plaću. Znači to su To su ljudi koji su živi, koji nama zaista mogu biti uzor u nekim stvarima. Mi imamo veće mogućnosti. Zamislite da su ti ljudi mogli slušati Buhariju, da su ti ljudi mogli slušati muslima, da su mogli čitati knjige koje mi imamo, gdje bi im bio kraj. Znači svakog dana koji vjernik živi, to je za njega dobit. Bilježi prenosi Ebu Hureyre radijallahu anu. Hadis u kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao la yatamanna لا يتمنين أحدكم الموت muhsinan fala'allahu yazdad wa وإما musian fala'allahu yasta'tib nemojte priželjkivati smrt jer ako je dobar bio možda će biti još bolji kako koji dan prolazi i uraditi još više dobra a ako je bio loš pa možda dođi dan pa se pokaje Znači, ako čovjek radi neki grije ili nešto, što koji dan dođe, možda se pokaju. Također je od Ebu Hureyra radijallahu anhu preneseno da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao La yatamanna yanna ahadakum al-maut wa la yad'u bihi min qabl an ya'tiya innahu idha mata ahadukum min qata 'amalu wa innahu la yazidu al-mu'minu 'umrahu illa khayran Nemojte priželjkivati smrt i nemojte u dovama tražiti da umrete prije nego vam sama dođe. Jer zaista jedan od vas kada umre prestaju njegova djela. A što se tiče vjernika, kako život teče, on samo više dobro radi. Tadi se u muslimovom sahihu. Kaže Buhre radijallahu anhu, doći će vrijeme ljudima kada će ulema više voljeti smrt nego da im nude suho zlato. Tako da će čovjek dolaziti kod kabura svoga brata i govoriti da sam ja Bogom mjesto tebe. Kaže Abdullah ibn Masud Allahu anhu, ono što je bilo lijepo na dunjalu koje je prošlo, a ostalo su samo ružne stvari, zato je danas smrt poklon svakom vjerniku. Znači, rekli smo kako ćemo razumjeti ove predaje i ove hadise koji govore o tome da čovjek